assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'idu bin ali bin wahaf alkahatsani rahmatullahi alai bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ta'ala ya sa abin da muke koya na ilimi ya zama hujja ne gare mu duniya da lahira ba hujja ne a kanmu ba muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da yafiya da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan'uwanmu. muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya kuma ɗauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'in da muke yi dare da rana ya haɗa mu da dukkan alheri na duniya da lahira ya kare mu daga sharrin duniya da kuma fitinan lahira muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu wanye lafiya yau da ikon Allah muna sha ɗaya ga watan sha'aban hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna da muna madaran goma sha biyu kenan muna da ƙasa da kwana tara zuwa ga watan ramadan muna da ƙasa da kwana goma sha tara kasa da kwana goma sha tara zuwa ga watan Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sadar da mu zuwa ga watan Ramadan a cikin imani. Allahumma balligh na Ramadan bil iman. Allahumma balligh na Ramadan bil iman. Allahumma balligh na Ramadan bil iman. اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك اللهم تقبل دعاءنا Allahumma ij'al ramadana hujjatan lana la hujjatan alaina muna roƙon Allah ya sa mu dace har ga Allah idan na tuna ramadan na zuwa kusa sai na rika jin wani farin ciki da annashuwa da jin daɗi da sakewa a cikin zuciyata har ga Allah haka nake ji ban dai san dalili ba amma har ga Allah ina matukar jin daɗi in naga kwanakin suna matsowa kusa bisa ga dukkan alama dai insha Allah ta'ala in Allah ya rayar da mu kwana goma sha takwas masu zuwa ko abin da ya kama da haka za mu samu kanmu a watan ramadan kaga mun sake samun ganima kenan insha Allah Allah shi samu wanye lafiya yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na arba'in da uku a littafin hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna gabanin fara karatu akwai ta'aziyoyi da nake son gabatarwa na farko ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na addinin musulunci a ƙasar nan a sheikh ishaq yunus almadani daga jihar kaduna allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa ranar alhamis da ta gabata yau kamar kwana uku kenan da suka gabata muna roƙon allah ta'ala ya gafarta masa allah ta'ala ya ji kansa allah ta'ala ya yafe masa ya sa aljanna ita ce makomarsa dukkan ayyukansa na ƙware allah ya sa su bi shi wuraren da ya kasa a matsayinsa na ɗan adam muna roƙon Allah ta'ala ya yafe masa zuriya da ya bari a baya muna roƙon Allah ta'ala ya mata albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lada na haƙurin rasa ɗan uwa a cikin addini na biyu akwai wata baiwar Allah da yarta take neman addu'a gare ta ta rasu a University of Maiduguri Teaching Hospital kamar sati uku da ya gabata dalilin jinya shi ma shek Isaac Yunus dalilin jinya ce mai tsawo ita ma muna roƙon Allah mahaifiyarta Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah ya yafe mata jinya da ta Allah ya sa zama kafara ne na zunubai muna roƙon Allah ta'ala ya sa can ya fi nan a gare ta yanzu bayan mun idar da muna shigowa masallaci Mus'ab Wai yake ban labari ce akwai malamin da ya karantar da shi a gwambe gabanin dawowa abuja da yammacin da ya samu labari cewa allah ya ɗauki rayuwarsa na ce me sunan yana tunani haka a cewa suna ce masa hedimasta ne sai na ce ban gane sunan ba to yanzu muna idan da sallah ce sunansa malam ibrahim tinau yana acting principal na nana aisha school da ke nan buba shango a cikin jihar gombe cewa a yammacin nan Allah ya ɗauki rayuwarsa bayan ya yi jinya shi ma to muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa dukkaninsu guda uku muna isar da ta'aziyya zuwa ga iyalansu da ƴan uwansu da aminansu da 'ya'yansu da dukkan dangi da abokanan arziki cewa Allah ya bada ladan haƙuri kuma muna karanta ta'aziyya yadda sunna ta inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a azama Allahu ajrana wa ahsana azana wa ghafara limayyitina Allah ya gafarta musu duka mu kuma Allah ya kyautata namu bayan nasu shata yace wai wanda ya mutu bai yi sauri ba mu da muke nan ba mu dade ba duk wanda ya tafi bai yi sauri ba wanda yake nan bai dade ba lokaci ne idan lokaci yayi ko da jinya ko ba jinya za a tafi sai mu kiyaye sannan ba babu mutuwa na daga cikin abubuwa na gaibi babu wani wanda ya sanya shi zai rasu wani yana gadon asibiti shekara guda bai rasu ba wani lafiyar sakalau a hanyar kai masa abinci asibitin sai ya rasu shi lafiyayye da ke taimakon sai ya rasu so harka ta mutuwa lokaci ne idan lokacin yayi babu dabara dukkanin su rasuwa suka yi dalilin jinya kamar da na samu labari ah, rasuwa dalilin jinya yana daga cikin husnul khatima wato kyakkyawan ƙarshe wanda ana yawan mutum kyakkyawan zaton inda ya mutu da imani to ya je a sa'a zuwa a sa'a a rasu a tafi barzaku lahira a sa'a ba abin da ya kai shi a ce ka bar duniya ka je can a sa'a ba abin da ya kai shi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya cewa almu'min ya mutu bi arqil jabin wato mumini yana rasuwa da jibin goshi jibin goshi shine irin wahala da ake sha gabanin a rasu mutum ya yi jinya ko ya rame ko ya shiga wani hali wannan hadisi iya cikin musnad na imam ahmad iya cikin sunan na imam turmi zai, rahmatullahi alai hadisi na 980 sheikh muhammad nasir al-albani rahmatullahi alaihi ya ce hadisi ne da yake mai kyawu dukkan mumini idan ya zo rasuwa yakan rasu da jibin goshi ko kuma in ce wasu daga cikin muminai rasuwa ranar juma'a alaman kyakkyawan ƙarshe ne rasuwa daren juma'a alaman kyakkyawan ƙarshe ne rasuwa a cikin ruwa alaman kyakkyawan ƙarshe ne rasuwa dalilin wuta ta ƙona mutum alaman kyakkyawan ƙarshe ne rasuwa dalilin ciwon ciki alamar kyakkyawan ƙarshe ne rasuwa wajen kara dukiya alamar kyakkyawan ƙarshe ne wajen kara iyalai alamar kyakkyawan ƙarshe ne wajen kara addini alamar kyakkyawan ƙarshe ne dukkan waɗannan al'amura suna daga cikin husnul khatima rasuwa uwa uba da kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan kalma ita ce mabudin aljanna duk wanda ya zama ita ce kalmarsa ta ƙarshe da ya bar duniya shi ma insha Allahu ta'ala ya je a sa'a dan duniya dan tasha bai cika fadan ta rasu ba ko ya faɗa sai ya warware ta gabanin ya tafi in nace dan tasha ina nufin dan tasha a aiki ba mai aiki a tasha ba don a cikin tasha akwai mutanen kwarai da yawa da fatan an gane to Allah ta'ala ya mana ƙarshe mai kyau za mu tashi darasi na 43 ustazu hadisi na nawa za mu tashi za mu tashi a hadisi na 200 da wani babi zai zama kenan babi na 230 fadlu tasbi wa Hamid, wa Halil, wa na'am hadisi babi حديثنا ne nawa kace 260 تو بسم الله وقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود الا ادلك على كنز قلوب الجنه فقلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوه الا بالله وقال وسلم وقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله فقلت بلى يا رسول الله قال قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله manzon الله tsira da aminci tabbata a gare wa abdullahi bin qais waye abdullahi bin qais abdullahi bin qais na shine abu musa al-ash'ari radiyallahu an shine abdullahi bin qais ya zama ya fi shahara da alkunyarsa fiye da sunansa alkunyarsa san kace abu musa al-ash'ari kowa ya sani amma asalin sunansa shine abdullahi bin qais kaman abu huraira radiyallahu an an fi sanin alkuniya abu huraira fiye da sunan abdurrahman bin sassar kamar sayidina usman radiyallahu anhu an fi sayidina abubakar an fi sanin abubakar radiyallahu anhu fiye da me abdullahi bin usman shine asalin sunansa ko kuma in ka dauki misali kamar abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu mai asalin sunansa shine sa'ad bin malik bin sinan so da damansu akwai wanda shi ne cewa baban wane baban wane an fi sani a kan asalin sunan har sunan ma ya bata gabaki ɗaya. mafhum tsayyib yanzu daga cin malamai irin shek Abu Isakal huwaini da yawa basu ma san sunansa ba wannan kaga ba ma zamanin sahabbai ba a zamanin nan babban malamin hadisi ne da ke zaune a ƙasar Qatar da yawa sun san Abu Isakal huwaini amma an kace me asalin sunan to ka hada hatta daliban ilimi da ka hada su da aiki so fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace abdullahi ibn qais shine abu musa al-ash'ari wannan hadisi iya cikin bukhari hadisi na dubu da biyu 4205 yace ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna shin bazan nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna ba kalmar ala a wurin malaman luga na nahau ana kiranta kalimatu tanbih wato kaman kalma ce ta nabbahar da kai jan hankalinka ka ba wannan sako matukar muhimmanci shin ba zan nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna ba jama'a da Allah akwai taskar da ta kai taskar aljanna ba fa ana maganar rijiyar mai bane ba fa ana magana akan zinare ne ko azurfa ba a'a wannan taska ce daga cikin taskokin aljanna la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam taska daga cikin taskokin aljanna ba ka bukatar yi nuna maka jama'a mu ji ƙarfin maganan nan wannan taska ta cikin aljanna faƙultu sai abdullahi bin qais ya ce bala ya rasulallah ina so ya manzon Allah ina so na san taskar aljanna sai ce kala ka ce kala sai ce kul ka ce la haula babu dabara wala quwwata babu ƙarfi illa billah sai zuwa ga Allah in ka rike wannan kalmomi a duk lokacin da kake neman taimakon Allah ko kuma kake gode wa ni'imar Allah ko kuma kake itirafi a wurin Allah cewa kai gajiyayye ne sai ka ce la haula wala quwwata illa billah na farko ka nemi taimakon Allah kuma tabbas Allah zai taimake ka na biyu kuma an maka wani ajiya na musamman a lahira shine an maka saving wani aiki mai girma a akawun ɗinka na lahira wanda ke ƙara kusantar da kai zuwa ga aljanna jama'a tsakani da Allah da akawun ɗin duniya ya cika da na lahira ya cikan an ce ɗaya ne zai cika ba duka bibo ne kake so wallahi ga mai imani na lahira ɗin ya fi na duniya ita kan duniya aika da riya ce ana ka jin daɗinta mutane nawa ne Allah ya ba su duniyar kuma suka ji daɗin duniyar ko Allah ya ba su kuɗin ko ya ba da mulki ko na abu nawa ne ma suka ji daɗinsa so ala ayi halin babban abu shine Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana riba shine in za mu yi nasara lahira da duniya mu yi nasara a duka biyu yana da kyau amma in ɗaya ne to mu fifita lahira akan duniya idan biyu za su haɗu to a dagi a haɗa a yi nasara a lahira a zo duniya ma a yi nasara to wannan shi ake so amma in dai ɗaya ne aka yi clash tsakanin duniya da lahira aka yi karon batta to ɗauki lahira ka kakura da duniya wannan hadisi yana bukari hadisi na 4,205 cewa taska daga cikin taskokin aljanna shine la haula wa la kowata illa billah mu yawaita maimaita wannan la haula wa la kowata illa billah babu dabara babu karfi sai komawa zuwa ga Allah wato kalma ce da ke nuna cewa kai ka amince kai kasashe ne gajiyayye ne gaba ga Allah kuma ka duba la haula kalmar la a wurin malaman na hawa na ce mata la annafiya lil jinsi ne tana korewa ne kuma ta kore sai ta yi taukidi a cikinta akwai annaboyayya sai sa aka ce la haula sai haulan ya ɗauki nasaba saboda tana zuwa da anna mudmara wala quwwata nan ma akwai anna mudumara boyayya sai aka ce wala wata ita lace mai korewa kuma sai ta sanya wa mufta daɗin nan mai nasaba a kai. don haka babu dabara babu ƙarfi sai komawa zuwa ga Allah so a duk lokacin da Allah ya maka wata ni'ima ka ce la haula wala quwwata illa billah jari ka samu ka ce la haula wala quwwata illa billah alhamdulillah aiki kake neman Allah ya baka a samu alhamdulillah da la haula wala quwwata illa billah a bakinka gonarka ne ta kyau alhamdulillah kuma kace ce la haula wala quwwata illa billah yayi gona ta kyau karka ce dabara ta ne a taimakon Allah ne wani abu kake nema kai ka samu wani bai samu ba karka ce to ina ce ka dabara ai kai da man dakiki ne amma ni ba ga dabara ta ta bani ba wallahi da ba bata baka sai Allah ya taimake ka babu wani mutum duk iyawansa kadai babu taimakon Allah ya yi nasara ko menene ko ka iya sai Allah ya taimake ka shin muna da la haula wala quwwata illa billah a qur'ani in tara a aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi wannan zai zama aya ta da 39 kenan a suratul kahfi in ka dauki kissar ai mutane ne suka shiga cikin gona su kissar na da tsoba a akan muke baka bai zan ka da misali mutane ne biyu Allah ɗaya ya shi gonaki guda biyu ya shiga gonarsa ta burge shi sai ya fara alfahari da cewa wannan gona ai har abada ba za ta lalace ba ai mun riga mun tsere mun yi nasara mun sha kwana ku ne talakawa ba wanda ya tsanda ku sai yana ta alfahari mai maimakon ya gode wa Allah daga ƙarshe sai Allah ya tafiyar da gona ta lalace shi ne sai ɗan uwansa ke gaya masa cewa walaula idda khalta ka kulta ma sha Allah ina ma da da ka shiga gonan nan kana gani sai ka ce ma sha Allah haka Allah ya so la qu la haula walaula la quwwata illa billah ko ma sha Allah la quwwata illa billah sai ka faɗi wannan anan babu mai a ciki la haula ne babu sai aka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah in tara ne akalla min kamalan to kaga sai zo anan da ma sha Allah la quwwata muhallu shahid anan la quwwata ma sha Allah sai ya cire me wakilci mai la haula la haula shine ba dabara ba dabara bai da cewa shine ma sha Allah Shi ne ka da dabara ka tabbatar da me da mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala. Mafu, tsayi don haka a duk inda Allah ya mana wata ni'ima mu ce masha Allah la wata illa biLla ko la haula wa wala wata illa biLla kusan duka ma'anansa ɗaya ne Mafu, tsayi don haka mu rike wannan iya da muhimmanci wa zai iya bani misalin wuraren da ake kiran la haula a sunna la haula wa wala wata illa biLla. kaman shiga gida bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah lokacin fita mun karanta a cikin nan lokacin fita a gida bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah mun samu ɗaya na biyu lokacin kiran sallah hayya ala sala sai mu ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala sai mu ce la haula wala quwwata illa billah waɗannan kawai misalai ne kaga a sunna akwai wurare da dama da la haula wala quwwata kazoka mafhum tayyib kuma har ga Allah na daga cikin kalmomin da iyayenmu da magabatanmu suka dade suna fadan duk wanda ya tashi fa gaban dattawa ya saba da su kalmomi kamar irin wannan in aka yi mika sai a ce la ilaha illallah na biyun an gwada sai subhanallah in wani abu ya faru ta shan kasa ce inna lillahi inna lillahi ko kuma ka jance la haula wala quwwata illa billah ayan an saba jin waɗannan tun ma ba a karanta su ba in dai mutum ya tashi gaban dattawa kalmomi ne da ya haddace su a bakin iyaye gabanin ya karanta su a littafi mafhum yi. da haka wannan la haula wala quwwata illa billah taska ce daga cikin taskokin aljanna kuma an ce taska ba fa ɗan karamin akawun ba irin dan kareren akawun din nan ne dan kareren akawun da a yake jan biliyoyi na aljanna biliyoyi ba miliyoyi ba amma kuma ba fa na naira ba na aljanna ai na aljanna ya fi dinar ɗin Kuwait ma shine mafi ƙarfin kuɗi a duniya to ya fi ƙarfinsa wanda ya fi ƙarfin dala har ma ya ninka dala biyu da 'yan kashi mafhum tayyib don haka ko da akawun ɗin duniya bai ci gaba don Allah mu cika akawun ɗin lahira shine la haula wala quwwata illa billah akan dukkan wani abin da Allah ya taimake ka ka faɗi wannan sai ya ƙara taimakonka Allah shi sa mu wanye lafiya sai ainihin hadisi na 261 ko kuma addu'a ta 261 ko laƙadi na 261 na'am وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأي حين وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله الله أحب الكلام إلى الله الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر لا يضرك بأيهن بدات لا يشركهن أيهن بدات وقال عليه الصلاة والسلام fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi ya ce ahabbul kalam ila Allah arba mafi soyuwan maganganu ko kalamai a wurin Allah mafi soyuwan addu'o'i a wurin Allah mafi soyuwan zikirori a wurin Allah guda hudu ne sahabin da ya ruwaito hadisin nan sunansa samura bin jundab hadithin iya cikin sahihu muslim hadisi ne na 2137 manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace mafi soyuwa na alkalam magana a wurin Allah guda hudu ne irin waɗannan kalmomi din fa ana so mu yi ta maimaita su ne kamar da muka faɗi na baya har zuwa na yanzu irin la haula la quwwata illa billah zaka ta faɗa bajin a matsayin azkar a matsayin zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah zaka yi ta maimaita su bakinka na faɗa zuciyarka na ƙulla imaninka da abin da ke kunshi a ciki sannan kuma kana tafakkuri wajen kaddara wa Allah subhanahu wata'ala da kuma tabbatar da matsayinsa subhanahu wata'ala don haka habbul kalam ilallahi arba mafi soyuwan magana a wurin Allah guda hudu ne na farko subhanallah na biyu walhamdulillah na uku wala ilaha illallah na hudu wallahu akbar la yadurruka bi ayyihin bada'ata waɗannan kalmomi da ke soyuwa a wurin Allah guda hudu na farko subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah shine tsarkake Allah daga dukkan wani najasa ko dauɗa ko jingina masa wani abin da bai jingina wa kansa ba na haihuwa ko wani abin da ya kama da haka subhanahu wata'ala dole mu tabbatar da tsarki na Allah kalmar subhanallah da abin da aka yi istikaƙi daga cikinta ta zo a ƙur'ani sau 41 walhamdulillah kuma ma'anarsa shine yabo da godiya sun tabbata ga Allah walhamdu ba wai yabo ne kaɗai ba yabo ne da godiya mu rika kiyayewa yawanci a fasara sai mu ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah a'a akwai me akwai asana akwai yabo tukunna aka masa godiya din ana samun yabo ne da godiya cikin alhamdu amma ka ce godiya kadai to ka tabbatar da rabinta ka kora rabi ko kuma mafi kankanta ka yi shiru akan rabinta za ka abin da ya dace walhamdulillah sai mu ce me yabo da godiya sun tabbata ga Allah ko kuma dukkan yabo da dukkan godiya sun tabbata ga Allah dukka saboda me saboda akwai al din nan lil istighraq ne dukkan yabo da godiya mallakar Allah ne mafhum tayyib don haka wannan kuma alhamdulillah ta zo sau 23 a Qur'ani wala ilaha illallah wala ilaha babu abun bautawa da gaskiya illallah sai Allah la ilaha wannan ita ma la annafiya lil jinsi ne shi yasa aka samu la ilaha saboda akwai wannan adin tana aiki irin aikin annani bayan ta kore abu kuma ba ta yin hukunci sai dai ta shiga cikin nakira amma inda ma'arifa ne kaman al to ba ta wannan a sai nakira ne zai biyo bayan ta kaman la khaira fi kasirin min babil misal mafhum don haka wala la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah Allah shi kadai ne abun bautawa da gaskiya wannan kalma ta la ilaha ta zo da dama a ƙur'ani amma da siga kala-kala la ilaha illa anta la ilaha illa ana la ilaha illa huwa la ilaha illallah in ka tara su gaba ɗayansu su talatin da bakwai ne a ƙur'ani amma la ilaha ku. wannan kuma ƙwaya biyu ne a ƙur'ani mai illallahun biyu ne kadai wa zai bani su babu wa ali imrana babu an'am la ilaha illallah fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum aya ta tara a cikin suratu muhammad sai ta biyu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastaghfirun yastakbirun yastakbirun zai zama cikin safar kenan zo aya ta talatin da biyar kaga la ilaha illallahu wannan su biyu ne kadai yan tagwaye a qur'ani bayan su babu wanda ta kare da wannan sai dai illa ana ko illa anta ko illa huwa mafhum tayyib wallahu akbar allah mai girma ne girma dukka ya tabbata ga Allah wannan na yi magana a kan adadinsu, da wannan siga babu ko dai a Qur'ani sai dai inda Allah da bar suka hadu a wuri ɗai kuma akwai a Qur'ani guda nawa su kuma na ce? na'am 40 da nawa subhanallahi ba, ustazu amma yau ka fara zuwa karatun nan dai ka zo kusa kusa ko ba ustazu. <laughs> a wannan siga dai wallahu akbar bata zo ba sai dai Allah ya zo akbar ta zo to anan an samu la yadurruka bi ayyihin nabada'ata idan kana zikiri ko da wanne ka fara babu laifi kaga jerawan shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akubar. in kaga dama sai ka fara da wallahu akubar. la ilaha illallah walhamdulillah wa subhanallah in kaga dama ka ce subhanallah wala ilaha illallah wallahu akubar. walhamdulillah in kaga dama ka ce walhamdulillah wala wala ilaha illallah wallahu akbar wasu subhanallah bi ma'ana ba dole ne sai ka jera su a haka ba kowanne bakin ka ya fara fada babu laifi amma in ka haddace yadda suke ya yafi saukin yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mafhum in ka haddace wannan wani lokaci da a zauna a yi ta musu na banza da bai da amfani sai kai ta yin wannan wani lokaci sai mu zauna ana musu ko kuma irin yaranmu suna mutu musu akan kwallon kafa sai aiwa uku a haɗa zufa har ai kushi a daina magana da juna duka wannan rikicin ana magana wai shine Ronaldo da Messi ya fi iya kwallo wai kan wannan musun har an yi kushi wani ma in yi har ya gaji in ya koma gida ya tabbaci saboda me wai sun gaji Allah Allah wadannan kai lalace <laughs> in ma za ka ɗan sa baki yi minti uku minti biyar mana an gama sauran lokacin kai abu mai amfani mana amma sai mu zauna mu yi ta musu a kan abin da kwata-kwata bayi da amfani ko da mun yi tufaƙin ba zai amfani mu da komai ba a ce ma mun yi tufaƙi wane ya fi wane to mai riba a ciki me aka amfana da shi a ciki wane lada aka samu wane darasi aka koya a rayuwa a ciki so da Allah wani lokaci leja tayin bai hana matasa su dan shagalta da irin wannan ko yara kanana yara kanana shekara bakwai takwas tara goma suna kwallo babu laifi matukar bai hana su yin karatun addini da na zamani ba suna dan fita tsere tsere su duka sai ai duk mun yi wannan wasa ba wanda zai tashi a mafiya yawan lokaci bai dan yi dan kiriniya na wasa ba yan kaɗan ne amma kashi 90 da yan kai sun iya sun yi wannan ba zai yi yaro karami ka mai da shi kamar da cijo ba ka ce zauna ya nutsu mm, mm. ka ba bashi lokaci sai har kujera sai ya gangaro a kanta ya kara hawa ya gangaro sai ya wuni yana ya kai kai guda uku ma wuyan ka zai ta ciwo amma shi bai dame shi ba saboda a gabar abun yake to ba ina nufin kada a hana yara wasa ba amma kar a riƙa ba wa abu muhimmancin da bai kai ba musamman kana shekarunka sun ja ka kai shekara 30 40 biyar ko za ku dan tsokari juna dan yi minti 1 biyu uku a dan ya wuce mana sauran lokacin mu yi ta istighfari mu yi ta waɗannan kalmomi guda hudu da Allah yake son su Allah fa da annabi ya ce a habbul kalamu ila Allah arba'a mafi soyuwan magana a wurin Allah kenan amma dai wancan musun ta san ai ba mai soyuwa ne a wurin Allah ba da Allah mu daina ba wa hayaniya da bankaura muhimmancin da ba su kai ba mafhum tsayi Allah ta'ala shi samu wanye lafiya sai kuma lakani na 262 daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم قال فهؤلاء الركن كما قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال علمني كلاما أقوله علمني كلاما أقوله قال قل

جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا ربن قوي يازو وجمن زن الله سيرا دا أمين تستبت غريشي وانا حديثي أصلي رواية لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حديث إيا تكين صحيح مسلم حديث ندبو بيو دا دليترا دا تسعين دا شدا مفهوم طيب جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاربن قوي يازو وجمن زن الله تيراد أمين تثبت غريس يتي فقال يتي علمني كلاما أقوله manzon Allah ka karantar da ni magana wacce zan rika fadanta magana da zan rika faɗanta. kala sai yace kulka ce la ilaha illallah wahdahu la babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya manzon Allah ba shi wasu jumloli guda hudu na farkon shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la ko kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la zikiri ne ko kace la ilaha illallah zikiri ne saboda shi sunan Allah idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a wannan kalmar shahada in ka ce la ilaha illallah to automatically muhammadun rasulullah na shigowa ciki in ka ce la ilaha illallah ka tsaya to wahada hula sharika la ya shigo dan me dan nafiyi ne da isbati in ka ce la ilaha yi nafiyi illallah sai Allah yi isbati wahada hula sharika la kuma kai taukidin illallah da mafhum jumla ta biyu sai ce ka ce Allahu akbar kabira Allah mai girma ne girma na hakika na uku walhamdulillahi kafira dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai yawa subhanallahi rabbil alamin sannan kuma tsarki ya tabbata ga Allah mahaliccin talikai gaba daya zan iya cewa gabobi biyar ne ba hudu ba na biyar wala haula wala quwwata illa billahi azizil hakim babu dabara babu karfi sai dai zuwa ga Allah Al'aziz wanda yake mabuwayi buwayar Allah ta sa yakan ɗaukaka wani ya ƙasƙantar da wani bahaushe a karin magana yace dare ɗaya Allah yakan yi bature wai ya nuna maka Allah yana iya yin komai kuma a dare ɗaya Allah yakan yi biloniya idan ya ga dama so izza ta Allah ne ɗaukakawa da ƙasƙantarwa alhakim kuma mai hikima ne Ma'anin hikima shi ne sanya komai a gurbinsa babu wanda ya kai Allah iya sanya komai a gurbinsa mafhum tayyib manzo Allah sai ba wannan balarabin ƙauye ɗin, waɗannan kalmomi guda biyar la ilaha illallah wahdahu la sharika la wallahu akbar kabira na uku walhamdulillahi kathira na hudu subhanallahi rabbil alamina, na biyar wala haula wala quwwata illa billahi alazizil hakim sai ce ka je kai yin su suna da muhimmanci zaka ja skeli zaka ja kaya gobe kiyama dalilin wannan mafhum tayyib faqala balarabin kauye sai ya tsam da yake ya san larabci ya fahimci ma'anar sai ce fa haula ila rabbi manzon Allah na rike su duka na yadda amma dukkan biyar din nan ai akan Allah ne dunna Allah ne in kace la ilaha illallah ai Allah ake yabawa in kace kuma wallahu akbar kabira duka Allah ake yabawa walhamdulillahi kafira na Allah ne subhanallahi rabbil alamin na Allah ne wala haula wala quwwata duka da menene na Allah ne yace to duk yabon Allah ake fa mali to ni me yana a ciki a dan sa wata addu'a ba ne ma in aka yi na riga ji na a ciki bi ma'ana a ɗan sako shi shi ma ya ji shi shi yasa babu wanda ya kai mutumin ƙauye iya tambaya sahabbai suka ce muna sha'awar muna majalisin fiyayyen halitta ba ƙauye ya shigo saboda shi ba ƙauye inda ba ƙauye mu ƙauyawa muka cuce ku shi ne in muka shigo birni kuna kallon mu mu ƙauya muna kallon ku ƙauyawa haka ake ɗansa da ɗan kaza ɗinsa da yana ɗan tafiya haka yana ta kallon ku ku kuna kallon su ga wani bakaushi kuna kallon ku kuna nan ƙauyawa a birni ba ku san yadda ake more duniya a ƙauye ba ana can ana shan fura da nono ana kiwo ana kuna nan kuna ta hayaniya da bankaura a gari to shi daɗin ƙauye shi kuma ku kuna kallon sa kuna dariya shi ma na muku dariya kuma ku kuna da yawa kuma shi kadai ne amma Allah dariya duk yake muku so ƙauyawa mu ƙauyawa mutanen ƙauye da yawa ba sani ba dace, fantami suna ne na gari da gari ne yanzu ya koma anguwa lokacin da muka taso a cikin garin gombe ma muna ƙanana ɗan fantami ya ta anguwa bai so ce shi ɗan fantami ne saboda ana kunya mun tashi a cikin ƙauye ne ba a karatun zamani ba wani abu sai ɗan noma da kiwo iri na irin ɗahir inuwa ibrahim wanda yake imam na gombe state university professor mu muka fara fitowa muna karatu muna ana kiranmu mu wana fantami wana fantami yau kyamar ɗan fantami ana yi ai kalmar ta zama international yanzu akwai yaran da ma ba yan ba ne saboda ƙaunar da suke mun wani daga Kano ko Jos sai ka ji ya ce shine young fantami akwai Khalid sati ɗaya da ya wuce gama da first class a computer science a Kano dan Jos ne amma duk ko handle ɗinsa gani a Facebook da Twitter shi yon fantami ne amma lokacin da muka tashi a garin ma kyamatan mu ake ana ga mu 'yan ƙauye ne amma da muka tashi muka yi karatun addini muka yi na zamani to sai zama wannan kyamar ya gaushe ko gambe ka a kodan ba a fantami aka haife su ba amma suna rataye fantami a sunansu shi yasa duk inda ka hutu a ƙauye to karka yadda ka ɓata sunan ƙauyenka a can wurinmu akwai wani ana ce masa ya ina ga ya cuɗe shekara sunansa hamadu ɗangal ai wannan ɗangal ɗan gari ne amma yanzu ba wanda ke kiran ɗangal a suna don wanda ya shahara da sunan ya yi fasadi a bayan ƙasa to ba ka ma yadda ka ce kai ɗangarin ne har yanzu amma da yake da aikin alheri aka san mu, isa ne to sai ya zama ba ma mai kyama yanzu da yawa da suke rubuta fantami wasu ma ba su da alaka da fantami a gwamdan ma wasu zuwa suka yi ba su ba kai shiga sai mutum ya ce shi ma fantami ne dan me in ya je wani za ce ah, kai dan wani isa alfan fantami ne yana sha'awar a rika jingina shi amma da ba haka ne? to mun gode wa Allah akan haka hikimar wannan shine idan muka huto daga ƙauye kar mu yadda mu bada sunan ƙauyen mu dage mu yi fice da tun ana kyamatan ƙauyen za a koma ana son ƙauyen yanzu son ya sa a ƙauyen sarkin fantami da kansa ya duba bayan shi sarki ɗansa ne wazirin fantami ya ce wa ɗan ajiye wazirin fantami ba na garin ya kira ya ce an bani ni ne wazirin fantami ya ce mai saboda irin alkhairan da aka kai wurin irin yadda aka ɗaukaka sunan fantami ya zama duk duniya ko ina ka shiga yanzu alhamdulillah, an san kalmar fantami ko ina ka shiga intanet za ka abubuwa da dama akan me Fantamin sai kayi da sai gane shi ba isa ali fantamin ne kadai ba ita fantamin ba mahaifarsa ce ba mu alfahari da wannan muna gode wa Allah subhanahu wataala akan me akan wannan ni'ima wata goma sha uku da ya ran da aka kaddamar da littafi na na a scholars journey navigating academia daya daga cikin dattawan mu sanata Muhammad dan Juma Goje yayi attending yace iya cin abin da yake godiya wa Allah shi ba dan fantami ne a gombe ya ce na fito da sunan fantami ya zama suna ne yanzu da duniya ana jinsa ya ce to wannan ya ishe su abin alfahari wannan abin da yasa nake ba da misali shine in muka fito daga ƙauye kar mu guji ƙauyen mu ce mun koma birni mun zama 'yan birni in ka fito daga ƙauyen kura ka koma kano karkar ka ce kai ɗan kano ne ira ƙauyen kuran ran da ka ɗaukaka sai sunan ya fito yanzu ɗauki sunan aa rana oil da yake ya jingina rana bai jingina ainihin kano ba yanzu ina za kaji a najeriya ba ka san iya rana ba sai ka suka ci ashe dama ranar sunan gari ne eh a kano yanzu misali sanata kawo sumaila misali da yawa ba san sumaila gari ba ne inda ya ajiye sumailan da ba wanda zai sani amma da ya jingina an yi mai an sani misali sanata rabi'u kwankwasa ya jingina kwankwasa kwankwasa gari ne inda bai jingina ba da watakila ba wanda zai san sunan wurin misali to kisa kada mu rika kyamatan mahaifar mu ta kauye mu rika tinkaho da ita kuma mu zama na kwarai ta inda na bayan mu za su rika alfahari da wannan sunan har ma wanda ba daga wurin ba yake yana jingina kansa zuwa ga wannan abun don abun yanzu ya zama na alheri ba abun a kyamace shi ba mafhum tayyib insha Allah amin ya hayyatu na ka sai wannan bakau ya ce fa ha'ula'i li rabbi waɗannan duk kalmomin yabo ne ga mahalicci na fa mali menene na wani kuma sai ya ce kulka ce allahumma gafirli warhamni wahdini warzuqni ce lal ce Allah ka gafarta mun Allah ka mun rahama Allah ka shiryar da ni Allah ka azurtar da ni sai ya faɗi waɗannan kalmomi ɗin kaga shi an ba shi nasa mai shi ma nasa na Allah jimloli guda biyar nasa guda hudu a nan ba shirka aka yi ba don na Allah an yi yabo ne an kamba ma shi a nan nasa kuma an yi mai na'am shi kuma ya nemi taimakon Allah duniya da me da lahira mafhum tayyib sha Allah ta'ala so don haka a nan shi sa kaga ƙauyawa? suna taimakawa a samu ƙari na ilimi wannan daga darasin da ke koya mana dan an gaya maka haƙƙin Allah bai hana kuma kai ka tambaye menene haƙƙinka dan an faɗi bai hanawa wannan ba shirka ne to mun ji na Allah dan me dalili a addini akwai haƙƙin Allah akan bayi akwai ma haƙƙin bayi akan me akan Allah wannan iya da matukar muhimmanci mu kiyaye haƙƙin Allah bai hana ya zama kai ma kana da haƙƙi kuma babu laifi da ga baka haƙƙin Allah ka ce to ni kuma menene fa'ida ta a cikin kaza babu wani abun da addini ya karantar da bai da fa'ida duk abun da ake a duniya in dai karantarwar addini ne ka sani ko baka sani ba wallahi alazim iya da fa'ida ko ka sani ko baka sani ba to yana da fa'ida mafhum tayyib don haka ala ayi halin kauyawa suna sa a samu me a samu ilimi kuma abinda na ƙara faɗa shine kar mu rika kauracewa inda aka haife mu mu yi ƙoƙarin yin nagarta mu fito don wurin ya zama shi ma da wakil misali Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Albanin nan ina ne gari ne Albaniya ne mahaifarsa a cikin Europe ne ma amma waye ya sani ai yanzu a wurin ɗaliban ilimi sun fi sanin albani fiye da me fiye da albani a ƙasar da aka haife shi ƙasar ga baki ɗewa ma yi santa a yanzu a irin wuraren muna amma shi daga kakira sunan an yi me in ka ɗauki sheik muhammadu aminu shankiti shankiti din nan garinsa ne nasaba ne shankit a cikin ƙasar murtaniya amma kaga dalilin sunansa da waɗanda suka biyo bayansa sunan ya yi me ya ɗaukaka malamai da yawa da aka yi daga rijiyar lemu a Kano ai unguwa ce ko amma dalilin rijiyar lemun sai ya zama sunan yayi me ya ɗaukaka duka wannan ƙarin misalai ne kuma akwai misalai da dama irin waɗannan kawai na baku misalai ne in za mu ƙirga su sun fi guda ɗari a Najeriya Su ala ayi halin mu rika koyan darasi na zama wakilai na kwarai na wurin da aka haife mu ba mu guji wurin mu canja suna mu nuna mu ba 'yan ƙauye ba ne kowa asalinsa daga ƙauye ne Ke sa duk yadda muka zo Abuja muka zauna duk yadda muka je Turai muka rayu muka shiga ƙasar Laraba muka rayu ba mu taba cewa mu ba yan ƙauye ne bare kai musu da mu mu mun amince yan ƙauye ne kada ka ce a aka raba kalla kai ba ɗan ƙauye ne ni dan ka ce ɗan ƙauye ne ba matsala ba ce wallahi bai dame ni ba ga gaya mun ɗan ƙauye abu ɗaya ne dai ban yarda ba shine baka saka ce jahili ba amma kuma ni ban taba cewa ni malami bane eh ni ban taba cewa ni malam bane amma kuma duk kin gaskiya ba za ka ce mun jahili ba in ka faɗa kai ba ka san ƙarya kake yi kayi abin da yara ke cewa zuƙi ta malle Ka san alhamdulillah a karatun addini da karatun zamani mu almajirai ne amma ba jahilai bane kwata-kwata jahilci yayi yamma maso ƙasa mu mun ya gabar maso sama da izinin Allah sai ba mu hada hanya da shi amma dai ba malamai bane har yanzu almajirai ne mafhum tayyib insha Allah <laughs> amin wa iyyakum sai kuma zikiri na 263 na'am كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني كان الرجل إذا أسلم الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة ثم أمره أن يدعو ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وآفني وارزقني كان الرجل إذا أسلم متن يا كسنشي إذن يا مسلمتا allamahu annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fiyayyen halitta yana gaggawan koya mar sallah saboda ita sallah ita ginshikin addini ne wannan hadisi iya cikin sahihu muslim hadisi na 2697 wanda ya ruwaito sahabi sunansa Tariq al-Ashja'i radiyallahu anhu cewa idan ya mutun ya musulunta manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana gaggawan koya mar sallah thumma amarahu sai umurce shi ayyadu uwa da yi addu'a bi haula'il kalimat da irin waɗannan kalmomi din Allahumma gfirli Allah ka gafarta mun warhamni Allah ka mun rahama wahadini Allah ka shirye ni afini Allah ka min afuwa warzuquni Allah ta'ala ka azarta ni waɗannan kalmomi ne guda biyar da yake koya musu a wasu wurare idan ma baka iya fatiha ba sai ce ka karanta wannan addu'a a matsayin karatun fatiha gabanin ka koya in kai ruku'i ka yi ta in kai sujada ka yi ta in ka dago ka yi ta har zuwa lokacin da zaka koya saboda me saboda kada a tsaya jinkirin koyan fatiha a yi sallah kuma salloli su taru akan ka ninkin baninki don wani zai mutunta shekararsa saba'in ne kuma har ga Allah wani sai wata guda bai iya fatiha ba yanzu amma mu da Allah ya mana gyaɗar dogo samanta ‘ya'ya ƙasanta ‘ya'ya tsakiyanta ma ‘ya'ya ba wanda ke tuna yaushe koyi fatiha kowa haka kawai na saboda me saboda ka koya a bakin babarka ne tun ma baka je makaranta ba ba wanda ke tuna yaushe koyi fatiha ko kulhuwa ko falaki ko nasi wannan a gida ake lakkana mana babar ka da koya maka bismillah ci da hannun dama yi kaza da kaza karka ci da hannun hagu duk wannan a gida ake koya mana sai sa mafiya yawan mu anan iyayen mata sune malaman mu na farko saboda ita ta fara koya maka waɗannan al'amura din gaba daya to tashi mu yi sallah tun ma tana sallan tana kallon gabar kai kuma ka je gabanta kana kallon yamma in ta sujjada ta kallon gabar kai sai kai ta yamma kuma sai ka rika dagowa ga ta dago kuma ta dago in ta dan yi ɗaya biyu ka ji ka gaji mai raka a hudu kai sai ka zauna ka ci gaba da wasanka ba ka ake yi ba wani lokacin kuka fara sallah nan ta kammala ka yi bacci kuma ka san su da ƙoƙari wata ban kace mata sallah a zahar raka a nawa ne sai ta ce goma sha biyu ne saboda me sai ta yi nafila raka a biyu ta ƙara biyu hudu sai ta yi a hudu sai ta ƙara nafila raka a biyu sai ta ƙara biyu ka san su sun ɗauki irin shafa'i da wuturi sallan walaha kaman tilas ne ba sa bari kuma wallahi mafi yawa ba san hadisan da muka sani ba yanzu akai amma dattijuwa ba ka rabata da sallan walaha shafa'i da wuturi za ta tashi ta yi amma ga hadisan kai ka san su za ka za ka ce kai ni wallahi na gaji sai ka matsi Allah ya sa kar a matse ka a can ai addu'an alheri na maka ko Allah ya sa kada da a matse ka a can garin matse matse hmm, dan duk abin da za ka matse to kuma ka kiyaye matse wancan don wata ran wallahi sai a ji a matse ka a can so mu kiyaye mafi yawa iyayenmu mata su suka koya mana wannan an kai mu karatun tsangaya tun muna kanana matuƙa da gaske mu a kalshen mu wurin mu mafi yawa yawancin mun tashi karatun addini ake kafin a fara na boko sai ka je ka dan koya in ka dan koyi karatu sai a kai ka wasu ma sai sun hada haddan Qur'ani wani kuma sai yayi sauka ko bai haddace ba ya haddace izu bakwai sai ya sauka sauran tukunan sai a kai shi karatun boko to yi juwali za ka fara daga mamanka ne babanka ya ɗan koya maka sai kuma a kai ka tsangaya to a tsangaya sai a fara koya maka asalin haɗa baki don karatun gida a baki aka lakkada maka tsangaya in ka je sai ka fara koyan alu an baki wauzal Wa me alu an baki wauzal ko ba alu baki lallan hakuri min jaye ara alu lan jaye shin mai ruwa ya damal hanunu ara alu lamara ya mi ara basin mi'ara alulallan lula alulamara haƙarami min jaye nu'ara alulamara haƙarami ya a alulan jaye hasaɓe min jaye dallallan haƙuri raba guje haka ake har ga Allah duk waɗannan mun koye su mun iya ba mu iya abcd ba abcd zuwa z ba mu iya ba amma wannan mun haddace za mu maka na fatiha mu maka na kul uzu bi rabbin nas Kula uzu bi rabbil kul huwa allah tabbad yada duk wannan zamu maka amma ba mu iya abcd ba sai bayan ka goge ka fahimci qur'ani ko ka iya baki sosai kai hadda wani ya hada wani kuma yayi sauka ya haddace izu bakwai sauran yayi ta zuku sai ce to yanzu akai shi boko kuma wallahi a lokacin ba mu dauka san mu ake ba amma yanzu mun gane san mu ake yi in kana karmi baka gane cewa son ka ne yasa iyaye suka sa ka wahala ka tafi boko da safe ka wuni ka dawo kuma a ce tafi makarantar qur'ani tafi makarantar zaure wajen wani ka koyo risala ko askari ko iziya a lokacin gani kake an tsane ka baka hutawa amma daga baya sai gane ashe ita ce asalin ƙaunar abinda iyayenmu suka yake dan wai ka kina ka duniya ta so shi mu kuma yanzu muka dauki ɗabi'ar wai ka so ɗanka duniya ta ƙi shi yasa ake ta aifan ƴaƴan indomi da ƴan pizza ba haka suka zama ba ƴan shawarma yan shawarma generation mi generation ko babu nagarta babu jarinta babu juriya babu hakuri babu kunya babu tausayi sai intanet sai browsing sai musu da bai da amfani fala saddaka wala salla Allah ya shirye mu za ka sai annabi ya koya masa wannan addu'a in mutum ya musulunta sai a koya masa Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni sai rike wannan a matsayin addu'a gabanin ya koyi irin Fatiha qul huwa falaki nasu da zai rika yin sallah in ka bi wannan addu'a din zaka ga ta hada lahira da duniya kaga allahumma ghafirli lahira ne warhamni lahira ne wahadini lahira ne wa'afini duniya ne na farko warzuquni duniya ne na farko shine asalin wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار zai zama bakar آياتنا nawa 200 da kuma 201 kaga to wannan shi yasa shi musulmi na kare yana so ne yayi nasara a duniya da lahira lahira da duniya kuma ina fara kiran lahira gabanin duniya dan lahira ce abun gabatarwa akan duniya shi sa haga ayar ma biyar ne uku lahira Allahumma gafirli warhamni wahadini lahira duniya wa afini warzuquni kamun afuwa kuma Allah ta'ala ka bamu shaidi ka bamu lafiya ka bamu ƴaƴa ka bamu shiriya Allah ta'ala ka bamu kwanciyar hankali don zaman lafiya ma arziki ne tsira daga halaka arziki ne yasa an kaga mota ta zo a guje kasha da kyar ta buge sai a ce wane ya auna arziki ka auna arziki mafu wane ya auna arziki Allah ta'ala shi samu wanye lafiya na so da mu gama babin don mu yi samu kammala karatu sati mai zuwa insha Allah ko karatu na gaba ina ga mai iya har yanzu zai iya yiwa ko sai mu tsaya a nan zuwa sati mai zuwa ko ran da Allah ya ba mu iko sai mu ga ko karatun zai iya kammaluwa a darasi na arba'in 44 insha Allah ta'ala ga kuma azumi na zuwa kusa to muna fatan in Allah ya sa yayiyu za mu yi karatu sati mai zuwa shine fata na ina da tafiye-tafiye da yawa a gabana watakila ma gobe ko jibi da dace na yi tafiya amma a cikin ƙasa ne mai iya yiwa bayan nan ma na da kwana ɗaya ko biyu mai iya yiwa akwai wata tafiyar amma dukkaninsu wannan cikin ƙasa ne wanda na yi mai tsawon nan ba mu samu karatu ba kasashe uku na je ko ba guda hudu zan ce a biyu na daɗe amma biyu kuma na musu yawanci shigan shantun kadangare ne ɗaya kasar da na je awa biyu wuce bakwai ko takwas na yi ba na kammala na wuce ɗaya kasar ne bi awa goma sha biyu sauran kuma na yi kwana akalla kusan shida shida ko abin da ya kama da haka ina dawowa kuma na sake wucewa kaduna na tafi zariya na tafi bauchi tukunna sake dawowa ranar juma'a tsakiyar dare ban iso abuja ba ina ga sai wajen sha ɗaya na dare ko sha biyu na dare tukunna na iso so ina da wasu tafiye-tafiye amma dai ina fatan ba zai affectin karatu sati mai zuwa ba insha Allah maybe za mu yi saukan littafi ranar ka san mu ɗan karatun zaure ne ɗan karatun zaure muna girmama ran da za a sauke littafi eh muna jin daɗi ran a ce za a yi saukan littafi ran da ka kammala irin ka hadari ahlari kenan ko ko Ashimawi, ko iziya ko risala ko irin badamasu ko ɗan ɗarani ko ko mukamatul harir ko kuma shu'ara'ul jahiliya akwai takaddu na zaure dewa da ake yin su tsoron da ka sauke littafi za ka rika jin daɗi excitement kamar ranar sallah kake ji insha Allah shi yasa da bambanci tsakanin littafi karatun littafi da na syllabus ni syllabus ran da ka fara sai da fi babi na 17 daga nan sai a je na saba'in 77 sai a dawo na bakwai sai a je na goma sha ɗaya amma karatu haƙiƙa in ka je karatun zaure ko karatun majalisi shine minal ghilafi ilal ghilaf from cover to cover za a maka ana yi kuma ana yi son samu ana haddacewa in an yi sai a yi me sai a haddace shi ne asalin karatu dukkan ilimi ya zama yana cikin kirjinka ilimin da ke littafi ba kirji ba ta wannan sunansa shibuku ilimi ne wani abu mai kama da ilimi amma ilimi na hakika sai an haddace idan aka baka sai ka zuke sai ka kwashe shi ka shanye shi ran da aka tambaye ka sai ka yi return to sender sai ka dada shi yadda aka baka Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya ba mu ilimi mai amfani اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كواي كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين يا حي يا